amahoro y'ibana abane namwe inshuti namwe muteze amatwi biganiro bya radio isanganiro kaze mu nano makuru tugira tubashikirize naye akaba hagarikiwe mu buhinga bw'ivyuma na Serafina Hakizimana akaba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira agataka ku Burundi ngo kagizwe n'ibice bishika 80 kwijana by'ubutare umukuru w'igihugu akavuga ko ari amahigwe akomeye kugira ngo igihugu gitere imbere ugwaruka rugasabwa kugura umuzirikanyi kugira ngo iterambere rikurikire abanyagihugu begeranirijwe hamwe bivuye ku myuzurire iki y'ikiyaga Tanganyika mu ntara ya Rumonge ngo babayeho mu buzima bubi bagasaba kwimurirwa mu bibanza bemerewe twafitiye na bucana yandi y'amagara y'abantu ituyagira ku ngwara y'umusipa aho yigwaye ngo ategerezwa gukora gukogwa kugira ngo ashobore gukira ayo n'ayandi ni mukanya sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo ndasubiye kubaramutsa uburundi ngo bufise umutahe ukwiye kugira ngo butere imbere byashikirijwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kabiri mu nyigisho zo gukundisha igihugu ugwaruka rwo mu gisagara cya bujumbura rumaze kugira intambwe mu kwiteza imbere Evariste ndabishimiye yatanze akarorero ku butaka bw'u Burundi ngo bugizwe n'ibice 80 kwijana by'ubutare umukuru w'igihugu akabona ko ikigihaze ari kugurura umuzirikanyi kugira ngo iterambere rishobore gukurikira tumukurikire ibice birenga mirongo umunani ku ijana by'agataka k'uburundi ni ubutare gusa erega ubutare bwa mbere ni irivu ryacu ivu ryacu riramera riramera riramera urane imbegete y'ivu genda uyitereke hajya mu rugo iwanyu uca uteramo uruyuzi inyungu wamura ingene ingana hari itunganira iryo gantuze eh, mugabo imana rero iri iradukorera ibintu je nibaza ko ibiremye ubu none vyari birihe none ko nasaza ry'amabuye twirwa turatsitarako urazi ingene yadukomeretsa tugiye kw'ishure je nagiye mbona amabuye mm. tugiye kuyapima duca dusanga yose n'icuma muga tukirirwa turaja kugura ferabeto hanze amabati tuyagura mu bindi bihugu ngaha adufise ubutari bw'icuma turatunze inzahabu korutan aha ni abantu bavuga ikabarore bari ngaha mwasigurira ingene ikabarore hajya hafi y'urubibe rw'u rwanda hari koruta mugabo agenda hakurya ntuyibone imana irashobora guhezagira wewe ukabyibagira mugabo uhetswe neza ngo asohora amaboko ibukinanyana hariho umusozi twasanze wose ukozwe n'icuma gusa ibibuye byose bihari tugenda ibutihinda dusanga n'icuma gifise tenere oxide de fer 98,12% urashobora kuvyumvira dusanga isima twirirwa turarondera hanze aha mu cy'ibitoki huzuye ibi birimo isima mugaruka cya tujya kurondera isima hanze aho natwe twohinguye isima tukayishora hanze twebwe dushaka ibyacu tubireka amahera yacu tuyashyira abo hanze aho boyazanye nabo uburundi buratunze ni ukuvuga yuko hariho umuzirikanyi tutarugurura neza ngo ubone aha naje kugira ngo uwo muzirikanyi tuwugurure hariho ikintu umegana igishishwa kiri ku maso yacu tukaraba ntitubone dufise amatwi yo kumva ntitwumve Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'amakuru yacu tubananize mu gisata c'imibano abanyagihugu batewe n'imyuzurire yikiyagatanganyika Tanganyika bakegeranirizwa mu kibanza cya Senima iri muri commune Rumonge n'intara ya Rumonge bavuga ko babayeho mu buzima bubi bagasaba ko bo kwimurirwa mu bindi bibanza bemerewe mu ntwaro mu ntara ya Rumonge bamenyesha ko ivyo bibanza bikiriko birategurwa ko mu kurindira bo bandanya bafashirizwa aho bari ni nkuru mugenzi wacu Francine ndiho kubwayo imbeho iratwica abana baragwara wahunganye utwo tumatara n'udusafuriya twari dusanzwe dufite bari mu miryango mirongo ine n'ine yegeranirijwe mu kibanza cya komine rumonge bita semina bose hamwe bashika hafi ku majana abiri na mirongo ine bagizwe n'abana ku bwinshi abakenyezi n'abagabo ngo bazanywe muri icyo kibanza n'abajeje intwaro bahunze amazi yatanganyika yabateye muri karitsiye kanyenkoko iri mu gisagara cya rumonge bari mu gihangare kinini amamatera hasi n'imisegetera batambika hejuru ariko rero ubuzima aho ngo ntibworoshe kuva mu kwezi kwa gatanu bahashitse imbeho iratwica abana bagwara aha hantu tuba hararangaye ntihugaye tujyama mu misegetero uko tugasanga imbeho idusanze aho tujyama twahunganye utwo tumatara duhungana n'utusafuriya twari dusanzwe dufise n'uduhuzu nyene twashoboye kurokora mw'ayo mazi by'ukuri tugishika ngaha amashyirahamwe yaraje yaratugarukirako twebwe ibyo bibazo twama twabituye tukavuga ati twebwe murabona ko twagize ibyago nk'ivyo abo munyaruhongo kabagize none ko abo nyaruhongoka leta yabagwanye ko ikabaha aho baba natwe nyine turabarundi ntibatugira nk'abandi usene sirabahenda niwaserukira abandi agasaba ko boronswa ikindi kibanza bimurirwamwo bakanaronswa ibikoresho by'abana buca batangura ishure gusa ubuzima tubayeho kuko urabona ahantu hegariye abagore abagabo abana bari hamwe kera muntu afise imigenzo yiwe urabona ko hamwe nyine h'ingorane duhanze cyane inzara urabona nk'ubu nta na hamwe twitaho ngo turonke ubuzima cyangwa turonke icyo tworonga tuzari dufungurire abana ikindi nacyo urabona umwaka w'ishuri uri kuraza urabona nk'ubu turi ngaha ibintu by'abana by'ishuri byaratakaye mu mazi nk'ubu ntituraronga amayiniforume ntituraronga amakaye nicyo nyine n'ikibazo buramatari wa rumonge avuga ko imiryango yahuye n'ibyago yategerezwa kwimuka igera ku gihumbi n'amajana umunani abatari muri icyo kibanza bakaba bafashe bafashirizwa mu mihana yabakiriye konsolateur Nitunga yemera ko hari kibanza cyo kubimuriramwo ariko kiriko kirategurwa hari kibanza kiriko kirategurwa kandi bicaheze cimakombe eh, nico bazojamwo hanyuma tubandanye eh, tubasangayo haryo tubafasha tubafashirizayo Abate ubwa mbere na mbere twarabujije ko batazosubirayo kubera ko eh, tubona ko amazi ngo ariko mugabo turabona neza yuko ibihe bwa mbere na mbere turi mu bihe vyahindutse by'ibidukikije ibi vyatweretse ko n'ibindi bishobora kuba rero kugira ngo ntiduhave tugira ikibazo twarasabye yuko abenegihugu batewe botenyenya ntibasubire kuja kubayo kandi ikindi naco tubandanye dukorana Croix Rouge kugira ngo ibintu vy'ingwara ntibihave bidutera babandanye bapompa amazone yakozweho gusumba n'ayo mazi y'ikiyaga Tanganyika ni Gitaza Magara na Rumonge Francine Ndokubwayo tugukengurukire tukiri mu gisata c'imibano guhindurirwa imigambi hamwe no kutagira ubwigenge mu gutora amafaranga yo kwishira mu ngiro ni bimwe mu vyatumye koperative Sangwe ya Muhungu iri muri commune Mabayi intara c'ibitoki ibi yanyuma vyemezwa na Nzoyisaba Calixte ayirongoye asaba abajejwe uburinyi n'ubworozi kuba hafi hamwe no korora inzuki ariko mu nyuma bahava bahindurirwa imigambi ingorane nyamukuru twagize nuko tumaze gushira imbere uwo mugambi wo kurima ibiharage n'ibigori no korora inzuki aho leta ituronkereje ijya ngurane y'imiliyoni 10 bahavuye baduhindurira umugambi duca tujya gukorera kurera igiterwa c'umuceri ico giterwa c'umuceri twebwe muri aka karere byari bishasha kuri twebwe tuca tukorera n'ahantu kure bitwara amafaranga menshi y'ingendo ari naho n'uruhombo rwazananye murabona ivuka ry'amakoperative ryaje giturumbuka rihaba atakwigisha bene gihugu ngo bamenye n'ukuntu bazobyifatamwo bari bazi ko baje kwirira amafaranga gusa no mu bikorwa twari ko turakora tutigeze tworoherwa kubera ko iyo ngurane imaze gushika hageze ko tuja mu kivi mu nyakagunda nyene hageze gutura amafaranga yo kuja gukoresha niba wateguye gukoresha nk'ibihumbi nk'amajana umunani muri komini hari igihe baguhindura bakakubwira nti ayo mafaranga usabye ni menshi gabanya bakakwereka n'ukuntu na n'urugero rwayo boguha muri make nta bwigenge bwari buhari Calixte Ndosaba avuga ko kandi habayeho n'ingorane y'ubukene bw'amazi harabayeho n'ingorane yo kubura amazi n'icyo kiri mu byatumye uruhombo ruza kwigaragaza kuri iyi suka igira kabiri nayo ariyo nyine uruhombo rwaciye rugaragarira ko kuri evaluation baheruka kugira muri fonike siape niyo yacifata ibintu mu minwe mu gihe ubwa mbere bepia yariyo yari ifise ibintu mu minwe siape imaze kutwemera ko iduha imbuto n'ifumbire turaja ku kivi tugiye ku kivi ya mbuto siape yaduhaye ntabwo yahavuye inaga kugira dutere twarinze kuza turiyaranja ducishije mu zindi nzira no mu gusarura no mu muri siyape barabibona eh, umwimbu ntiwagiye ku gihe kimwe uyarongoye koperative muhungu asaba abajejwe uburimyi kwama hafi y'abarimyi kugira ngo bafashe mu ngorane bagira ico twosaba cane cane abajejwe intwaro hobaho uguhimiriza abene igihugu bakijukira korera hamwe aba bajejwe ivy'uburimyi n'ubworozi nabo bakaba hafi amakoperative kugira akora ibikorwa byayo afise n'abantu babamurikira baza barabafasha mu ntambamyi zose zishobora kuvuka muri koperative iyi canke iyi iri hariya koperative sangwe yo ku muhungu ikaba ariyo yabaye ya nyuma mu bikorwa byo kurimbura ingene amakoperative sangwe yo mu Burundi yakoze Ridi Gahimba tukukenguruke ku gisaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi muri studio za radio isanganira no makuru arabandanya inzu zishira hamwe INSS zubatswe muri zone Kinindo mu gisagara ca Bujumbura ziti ntizirinjirwa ico ico bikoze ubuyobozi bukuru bw'iryo shira hamwe ryo gutegekaniriza kazoza abakozi bwari bwamenyesheje ko abifuza gupanga ayo mazu bo bisaba kuva mu ntango za mukakaro uno mwaka muri iryo shira hamwe bakemeza ko igikorwa cyo gupangisha ayo mazu kitazorenga ukwezi kw'icenda kitarangiye Erin Ben nibigira yakubitiyeyo adutegura inkuru ikurikira Namaza geretse gatatu yubatse muri zone ya Kinindo ya commune Muha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura ziri mu migwi ibiri hari zikotwa ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu z'ibyumba bibiri izindi amajana abiri na mirongo itanu z'icumba kimwe hagati mu rupangu rurimo inzu zigabuye mu mice bitatu hari ibiti bizana akayaga nkuko UNSS yari yabisabye abapanga ayo mazu kwa gatanu mukakaro uno mwaka icyo gikogwa kigeze kure nkuko byemezwa na Maria Tereza baranyizigiye umuyobozi ajejwe intwaro n'ubutunzi muri iryo shirahamwe kijya gikorwa kigeze kure abanditse babisabye kuko baranditse amakete atari make baragize icyo bita triage de dosiye icyo cyaraheze hasigaye ko bene kubatiriye babaha amakontra yo kugira ngo bazibemo kuko murazi ko nta muntu aba mu rugo rw'umuntu adafitaniye amasezerano na nyene iyo nzu tubaza ko kandi turemeza ko ukwezi kw'icenda koherana n'uko iyo dosiye na nyene bivuye mu nzira nta masezerano dufitaniye iyo eh, abatwe dufite amasezerano twavuga ati amasezerano yiwe ari ngaha ageze aha ageze aha mugabo kandi tubonye ari bwo buryo bwotwufasha bukatworohereza ntacyo bizacokorwa mu itangazo ryo guhamagarira abifuza gupanga ayo mazu biboneka ko upanze amazi amezi abiri atariha aca kuga ubutarariye muri iyo nzu mu kiringo cy'iminsi cumi n'itanu kuva itariki zitanu z'ukwezi inzu zipangishwa ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu zigera kuri mirongo itatu nayo izipangishwa ku bihumbi amajana atatu na mirongo itanu ku kwezi nazo nyene zingana mirongo itatu Erin Bere nibigira ndagukengurukire inyuma y'akaruhuko gatoyi amakuru tuyabananize mu gisata c'amagara y'abantu Isanganiro inama isumba ingimba kutagira isoko ibahariwe niyo ngorane nyamukuru ihanze abavuzi bakoresha imiti kama abahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye bakorera ku isoko ya jabe mu gisagara cya bujumbura bavuga ko ariko imiti badandaza imaze kumenyekana mu gihe abaguzi mu gihe abo badandaza basaba kuronswa ibibanza bimbereye abaguzi bo bavuga ko bashima kwikora kuri mwene iyo miti kuko atangaruka iheze ikagira ku magara yabo omenduwaye nk'iya irarura hariho izitarura kubera tuba dusanzwe tuzizi ubukare bwazo uragereranya ugahereza umuntu utigenda ukoreshe mu mazi angana aba bavuzi bakorera mu isoko ya jabe baba ba mirongo ibiri badandaza imiti itandukanye harimo iyahwa mu mashyamba n'isato z'ibikoko bavuga ko iyo miti ivura indwara zitandukanye iyi turayifitiye icyizero kuva tukiri bato batumye twamenya dusura umuti w'ikirundi imiti ni ubwoko bwinshi nk'uyu n'umunani uvura indwara ikinyamugongo urawunywa cyangwa ukawinama uyu muti bawita umuyigi nk'inka zikunda kuramburura n'abantu ni uko nyene uyu nawo ari abana bavuka baribwa abana bavuka barira barawubina uretse ubukene bw'isoko ibahariwe nk'uko babandanye babivuga abantu baramaze gutahura akamaro k'imiti kama kuko baronka abaguzi haraza abakiriya bavuye mu bindi bihugu hakaza abakongomani haraza abatanzaniya abarundi imiti iremewe abantu bagenda barabitahura cyane gusa kimwe benshi bagenda babura ukuntu bo bitahurisha abandi bivanye n'ukungene umenga ibintu by'imiti yacu nta gaciro bifise kurabona nk'uburenganye ngaha ku ibarabara ugasanga nta n'inzu n'imwe ihari tubikamo imiti womenga nta kamaro bifise nawe ubundi abantu barabyitabira ndabona ko hari akarusho je nateye imbere mu buryo bwose mu buryo bw'ubumenyi kuko kugera uno munsi hariho nk'ahantu dushobora kuvugana canke bakandondera niko gutera imbere no mu buryo nibaza uca ugenda urabyumva ko bigenda biraza buke buke nubwo atari ikirenga eka n'abayihereza bavuga ko bakunda iyo miti kuko ngo atanga rukambigira ku mibiri yabo namaze kuyigura kuko iramfasha ndawuguze agensangura umere neza nk'umugore atasaminda ndawusaba nga barawumva kandi ndwaye baramvura baravura neza kwera mu gihe kwa mirongo itatu na rimwe myandagaro uko umwaka utashe abanyafurika bahimbaza umunsi wahariwe ubuvuzi bw'imiti kama abo bavuzi basaba kuronswa ikibanza kibereye cyo gukoreramwo omenduwayo tugukengurukire mu gisata cy'umutekano buramatari w'intara ya Kirundo abasaba abanyagihugu bo muri commune Ntega begereye urufunzo kwa gwa rugabura uburundi n'u Rwanda kutongera kugiragira ibitungwa aho hantu nk'uko abanyagihugu bo ku mutumba wa kigaga zone na komine ntega babivuga ngo hari kuyo w'imana mu masaha y'umuhingamo aho hari abungere b'abanyarwanda bajabutse baca bihereza urufunzo ruri ku ruhande rw'i Burundi baratema kugira bajabukane ubwatsi bw'inka abarundi babibonye ngo baciye babiruka ko b'abanyarwanda mu gusubira inyuma bakaba bahitanye abana babiri b'abarundi bari muri urwo rufunzo baca barabajabukana ku ruhande rw'u Rwanda abanyagihugu bo ku mutumba wa kigaga bagomba kujabuka ngo babake abo bana b'abanyarwanda baciye babarekura umwe muri bo bakaba baranamukubise bamuta mu kanyaru ariko ahava aroga arajabuka nk'uko babivuga ngo muri iyo mishamirano nta muntu yahapfiriye ariko bakagira amakenga ko ejo cyangwa hirya y'ejo ko ibara rishobora kugwa mbere bagasaba ko bokwegerezwa abajejwe umutekano boshobora gutabara umwanya uwo ari wo wose kandi banyarutse ku bw'ibyo rero buramatari w'intara ya kironda albert hatunga imana ari kumwe n'inzego zijejwe umutekano no kwivuna abansi yabanje gushimira abanyagihugu ba kigaga ingene bifashe muri iyo ntureka agasaba wa mugwi w'umutekano uhurikiyemwo bose gukora bumvikana kandi bagatabaza vuba inzego z'umutekano kuko bituma abanyarwanda babisunga mu gusotora abarundi uwaserukiye inzego zo kwivuna abansi akaba yaremeye kunyaruka gutabara mu gihe bazobatabaza ariko akaba yabasabye kwihanganira agasotoro ntibatwagwe n'agashavu mu kirundo Abraham Safari ku bwa radiyo isanganiro Abraham Safari tugukengukire nayo mu gisata c'intwari ye abanyagihugu babo babomoye amazu yubatswe hatisunzwe amategeko kwibarabara rya mutakura mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko babikoze bubahirije imetero zitandatu zisabwa na leta bamwe mu baganiriye na bagenzi bacu bagatangazwa no kubona inyuma yaho babomoreye abajejwe intwaro baciye babasaba kubomora kandi izindi metero 10 umuvugizi w'ubushikiranganje mu vyajejwe harimwo intwari yo hagati mu gihugu amenyesha ko izo metero leta yazitangiye umuzibukiro kuva kera mu ntumbero yo kwagura iryo barabara rya mutakura jean marie byanengenda kumana yakubitiyeyo adutegura inkuru ikurikira hagira abantu babomoregwa barazubahirije none cyadutangaje nuko kandi baje guharura abandi nko muri komine yacu baharura ku metero cumi na zine n'inusu abo banyagihugu baba muri zone ya kibitoke kw'ibarabara rya mutakura mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura bavuga ko ubwa mbere mu kubomora ko bubahirije imetero zitandatu zisabwa na leta mu nyuma ngo niho abajeje intwaro babasaba kubomora izindi metero twege twari twafatika iby'umushikiranganje yatubariye turabomora kubera bazi ko baharura ku metero zitandatu metero zitandatu turazubahiriza turabomora turubaga none cyadutangaje nuko kandi baje guharura abandi ho muri komine yacu bahura ku metero cumi na zine n'inusu nizo bafatira ako twagiye tubona chef do quartier na chef do zone baza bonyene bari kumwe n'abandi basore baza kwishyiriraho ibimenyetso by'iyindi misaraba yaho tuzobomora kandi ahambere twarabomoye inyuma y'ivyo bamenyesha ko bituye umugwi ujejwe gukurikirana ivyo bibazo vyo kubomora mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ariko ngo nta nyishu ishimishije barose twebwe kubera yuko twari twarazubahirije turasaba haraza komisiyo irungitswe n'ubushikiranganje iraza iragira Constant” irabona yuko hariho ababomorewe by'ukuri bubahirije imetero zitandatu barandika ibyo bononewe kugira ngo bazobashumbushe bamaze kubyandika iyo komisiyo umunsi iza gupima abarongoye ino zone baguma babereka ibyabo aho bashaka yuko ibipimo bigera bagasaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu kubatunganiriza tatifuza yuko umushikiranganji burema yaturenganura nk'abandi ko bundi bwose bakurikije izo metero zitandatu tuzi ko amategeko akora hamwe ahandi atahakora ko hariho imetero zizwi umushikiranganji yamaze gushikiriza n'umuvugizi wiwe agashikiriza point de presse y'ingene zingana ko kubahirizwa ntagira abantu babomoregwa barazubahirije kuri ivyo umuvugizi w'ubushikiranganje mu vyo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu amenyesha ko leta y'u Burundi yata yatanze kuva kera umuzibukiro w'imetero cumi mu ntumbero yo kwagura iryo barabara rya mutakura Pierre Nkurikiye agashikiriza ko izo zindi metero zitandatu ziharugwa uhereye aho izo metero cumi zishika buraca bugacana yandi mu magara y'abantu mu kuvura neza umurwayi w'umusipa baramukora muganga rino eh, habimana yanonosoye gukora abantu avuga ko iyo ndwara itavuwe n'ingoga amagara y'umurwayi ashobora Urumba birabura biboze rero umuntu arashobora guhwera cyangwa niyo babibaza ugasanga ari ibintu bica bisaba ko umuntu amara igihe kirekire mu bitaro kuko urumva bagira ibipande bacacuye n'ibyo bateranya mu kurindira ko bizokira umwanya ugacuba muremure ubwoba ni ukwemera ibintazi rimwe mu bituma kenshi abantu bativuza iyo ndwara nk'uko muganga rino habimana abandanya bitwiganira akenshi rero nk'abantu bakuze bafise ubwoba ngo waramutse babibatse ngo ntibazongera kubyara ugasanga nibyo bibaheza muhira kubera ubwoba ahubwo barabibaga umuntu akabandanya mu nyuma akabyara ukuri kwamye tangorana nta buryo na bumwe bwo gukinga iyo ndwara bubaho ariko ukwivuza ku gihe indwara y'inkorora no kugumirwa ngo birafasha muganga rino habimana ahanura ababyeyi gusuzuma amagara y'abana babo iminsi yose